Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio. En eh, el treball de Salva Folgado en el, la redacció i el de Arturo Delgado al front del control de sop, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android en el TuneIn <coughs> com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977 esports i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports97nit on vos fem una pregunta avui en dos variants per al dissabte i després de el que ha passat este cap de setmana en les eleccions Alcácer o Negredo i preguntem més o Alcácer i Negredo és eh, la doble pregunta que vos fem avui Alcácer, Negredo uno altre o, per què no, al i Negredo. Arroba esports 90 Zenit. El que queda clar és que eh, si eh, algun jugador <clears throat> queda rehabilitat després d'aquest de període de seleccions és Paco Alcácer. No és l'únic, eh? Ens conten que en el partit que va jugar la setmana passada la selecció portuguesa sub-21, jo, Cancelo, va ser el més destacat i m'estava contant ara Folgado, ara ens ampliarà que avui ha fet gol. O sigui que el lateral del València continua revaloritzant-se en eh, el mercat tenint en compte les seues actuacions amb la selecció. Així, i és una visió molt personal, encara té que apretar una miqueta més endarrere perquè això és la Lliga Espanyola i a la mínima te la fan. En Champions també. No cal més que recordar el dia del Zenit amb eh, Hulk. <clears throat> Dit això, eh, un dels triomfadors, lògicament, és Paco Alcácer, <laughs> qui va jugar tot el partit sencer ahir davant d'Ucraïna, no va ser el seu millor partit, i sí va actuar després de la lesió d'Alvaro Morata davant eh, Luxemburg el dimecres a Logroño i va fer dos dels quatre gols de la selecció espanyola. Miren, que Paco Alcácer té gol és una evidència que no cal reivindicar cada volta. Que Paco Alcácer sempre, i és, torna a dir una impressió personal, sembla que ho té més complicat que Negredo i que Rodrigo? També cert. Igual de cert és que l'any passat Nuno acaba donant-li al Càcer els minuts que mereixia. <laughs> Però va tindre que alternar amb Negredo quan Negredo estigui per a jugar, va tindre que eh, també jugar-se-la moltes voltes amb Rodrigo, perquè segur que Rodrigo és un dels jugadors que més minuts té per part de l'entrenador, i a la fi, vist el rendiment de Paco Alcácer, amb el València la temporada passada i en guany, que recorde, va fer el gol de l'única victòria forània del València 0-1 a Gijón i sinten la segona part també és cert que pensem que Pago Alcácer mereix un major rèdit de, o una eh, major confiança de la qual hi està donant a d'ara Nuno Espíritu Santo que mirant el que ha donat un i el que ha donat l'altre i a més, eh, i demà escriu un fogado jo sobre això en súper, però jo en aquest aspecte som molt clar, jo me banye, jo sóc de Paco, sí o sí. Tampoc descarta Negredo, però a d'ara crec que, després de les últimes actuacions de Negredo, després de l'última de Paco Alcácer, crec que el davanter de Torrent hauria de ser mereixedor almenys, si hi ha un sol joc a la davantera el dissabte, en la davantera el dissabte, hauria de ser mereixedor a aquest lloc. I també no sé què estranya situació a voltes ens passa, que en quan tires este debat o en quan el planteges i dius, com jo en el meu cas, que jo no m'amague, que això de Paco Alcácer, sembla que, que dir que estàs en favor del de València és perquè defenses els de la terra, és perquè tens compadreu amb ell o amb els seus representants, i miren, què volen que es diga? Jo, el dia que els porters estiguen tots per a jugar, tots en condicions, i sé que Jaume ara és una de les grans figures del València, jo optaria per Diego Alves. dir, per això que per als que defenen que defensem només els de la terreta. Miren, els de la terreta se defenen quan hi ha arguments. I per a mi, en el cas de Paco Alcácer, és més que evident que mereix jugar com a titular del València a hores d'ara. Sabedor també, ojo, que ni el mig del camp de la selecció és el mig del camp del València i de que el problema del València no el té que resoldre ni Paco Alcácer ni el Baró Negredo. El té que resoldre el València, el bloc, els 11, jugant com a equip i a partir d'ell arribar millor i amb més avantatge per als davanters serà més fàcil que tant Paco com Álvaro puguen veure porta. Però que a hores d'ara, en les condicions que n'hi ha, un servidor i el futbol d'aquestes coses, que igual el diumenge, el dissabte, el Cáceres juga no l'Aurora i el València guanya 1-0 en un gol de Negredo, aquestes coses poden passar, però tot i així un servidor continua donant-li més que lit a hores d'ara al davanter de Torrent. Impressió molt personal. Per això la pregunta, vos la recorden, a l'arroba esports 90 cèndit, per al dissabte, contra el Màlaga, Negredo o Alcácer? O per què no, Negredo i Alcácer? Amb tot això, 11 i 36, és moment de plasmar el que ha passat en el dia d'avui, com fem sempre en 5 fotos. La Pluja i Mustafi són les dues grans novetats de la sessió de treball d'este matí. L'alemany s'ha incorporat als entrenaments sense haver-ne patit quasi desgast amb la selecció. Enzo molt dubtós, tot i que avui ja ha treballat a la gàbia de Paterna, l'argentí serà complicat que estigui dissabte i podria estar a tope per al Gent. Abdenur podria no arribar ni tan sols al partit de Champions visita de Draper, el nou encarregat de l'àrea de màrqueting, Peter Draper, ha estat este matí a l'entrenament a Paterna i ha saludat l'entrenador Nuno. Actitud i esperança. Sobre aquestes dos premisses basa llevant les seues expectatives de poder realitzar una actuació meritoria al Bernabéu com ha recordat Víctor Casadesús. El Bernabéu es, és uno de los campos o el que más complicado y, y será muy difícil, pero, pero bueno, que ilusión, la ilusión no nos van a ganar s'acostuma a la victòria. València Bàsquet ha guanyat el primer partit d'Eurocup en canxa del Nancy 71-74 amb una destacada actuació en la faceta notadora de Bojan Dulevic amb 13 punts. Les 11 de la nit i 37 minuts. Arranca Esports de 97 nit, que vos espera per opinar del que vulgueu. També la pregunta en el Twitter, arroba esports 97 nit, ja sabeu, per a dissabte, Alcácer o Negredo, o Alcácer i Negredo. 11 i 38, una pausa, i entrem en tots els temes. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Llegan las 48 horas Peugeot, solo del 15 al 17 de octubre. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.000 euros en vehículos nuevos, financiando con PSA Financial Services, 1.000 seminuevos a un precio irrepetible y un 50% de descuento en la mano de obra de mantenimiento. Inscríbete en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mm. ¿eh? Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, subes www.proaocasion.com Proaocasion, la marca líder en vehículos de ocasión. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 20 minuts per arribar a les 12, eh, moment que tenim per a desgranar tota l'actualitat i després abordar-la en clau de tertúlia, com sempre en este Esports 97 nit, així en la 97.7 ràdio. En el dia d'avui eh, començaven els entrenaments a Paterna. Va ser una intensa pluja en el dia d'avui. La veritat és que ha caigut eh, de valent, com se diu habitualment, sobre la ciutat esportiva de Paterna. T'has banyat molt, Folgado, què tal? Bona nit. Què va, Manolo? Jo mm. porto Chubasquero. Has cobert, un home en Chubasquero. Exacte. S'ha folgado. Chubasquero sempre. Bueno, pues eh, el més important, banda de la pluja, lògicament, la tornada de, de Mustafi, que pràcticament no ha jugat res amb la selecció i estava inèdit amb Alemanya, per al qual queda pràcticament intacte per a jugar dissabte davant del Màlaga. Sí, diríem que no, no veig gens esgotat d'aquest viatge, d'aquest periple, uh mhm. -huh amb la selecció d'Alemanya. Recordaràs que ja en la seva última convocatòria, també per a jugar dos eh, partits amistosos, pues no va disputar eh, cap minut d'aquests dos eh, compromisos, no eren amistosos, perdó, uh -huh. eren classificatoris per a l'Euro 2016, així que ha repetit el mateix, desgraciadament per a d'ell, que va fer en l'última convocatòria. S'ha dit, no ha jugat cap minut, Escodran eh, Mustafi, així que Manolo pues, ha vingut en condicions eh, òptimes per a la tornada de la Lliga este cap de setmana a Mestalla, dissabte 10 de la nit, davant el Màlaga. Està Mustafi, Manolo, però respecte als eh, internacionals, Nuno recuperarà demà als eh, portuguesos Cancelo i a Bezo, i també a Paco Alcácer, que ha arribat esta matinada, sobre les 6 de la matinada arribava a Barajas, directament des de Kiev, després del compromís que Espanya va jugar a Ucraïna, per tant, avui tenia descans i demà s'incorporarà al treball de grup Fegulí, també ha participat en un amistós en el dia d'avui. Bacali també ha disputat compromís classificatori en la selecció de Bèlgica, encara que, al igual que Mustafi, no ha disputat cap eh, minut, i veurem si arriben estos dos demà dimecres de vesprada, on està prevista la sessió preparatòria. Així que veurem si demà Fegulí i Bacali se reincorporen. Se reincorporen amb total normalitat el Càcer i sembla que també sense cap tipus de problema Cancelo i Bezo. Bezo no ha jugat, Manolo, en el partit que avui jugava la Sub-21 de Portugal. Sí que ha jugat com a titular. Jo Cancelo en la victòria 0-4 de Portugal a Grècia. Uh -huh. El 0-3, minut 87 de partit, l'ha marcat el futbolista del València, Joao Cancelo. Atenció, perquè ja en el primer partit que juga el divendres, si no recordo malament, igual dijous, a la selecció sub-21, -huh. Mm. també la premsa portuguesa va destacar sí. que va ser un dels futbolistes més entonats i que millor van rendir amb la selecció sub-21. Al igual que hem de dir, eh, que ens acaba d'arribar eh, algun tuit de DZ que és una de les eh, eh, publicacions més fortes de futbol en Algèria on li aventen forta Fegulí, sembla que no ha estat massa encertat, eh, més o més diu, non pa terrible sur maig, si com em fatigué, és a dir, eh, terrible els dos partits, probablement fatigat, cansat. L'altre dia va ser eh, capità en aquesta victòria va la selecció de, de Guinea, Fegulí Manolo avui també ha sigut titular en la victòria 1-0 de Argelia davant el Senegal, mhm. gol mm. de Brahimi, aquell exfutbolista Granada que està en el Porto, i Fegulí ha sigut titular, I ojo, cosa és la seva actuació. Que, ara que dius lo de Brahimi, esta cada setmana he en Portugal i se no han vinculat al València. El que passa és que el Porto demana una barbaritat. Braille. Però eh, en Portugal és un futbolista que ara mateix vinculen eh, amb un possible interès del València. Clar, que en Portugal va decir el nom del València cada dos dies. Ara és molt fàcil parlar de Brahimi, però bueno, uh mhm. -huh. Mm, jo tinc la consciència tranquil·la en aquest sentit. Brahimi ja en Granada era un tros de futbolista i quan el Porto va firmar, uh mhm. -huh. pues sí, ja van comentar que era un, un gran fitxatge el que feia el, el Porto. Però bueno, sí, efectivament tindrà una clàusula de recessió eh, altíssima i és de negociar amb el Porto i amb el seu president, Manolo. Correcte. Pinto de Costa. Correcte. Bueno, eh, això és el que ha donat de si més o menys i sexo de l'internacional. Demà l'equip precisament per a que descansi l'entrena de vesprada, Sí, i sí, sí, Sí. Demà per la vesprada, la sessió preparatòria, com és habitual, per a recuperar a la resta de futbolistes eh, internacionals. Bueno, pues, amb tot això, eh, hi ha que repassar també altres noms i aspectes eh, vinculats precisament amb la infermeria. Ja vos contàvem la setmana passada. Correcte. Rodrigo Gallà sí mm. se treballa la notícia que donàvem la setmana passada i que avui s'ha confirmat amb la Isida a la famosa gàbia de Paterna. Enzo se treballa perquè que estigui davant el Màlaga. A mi el que me diuen avui és que va ser molt complicat que Enzo estiga per al Màlaga, però que amb total seguretat estarà per a rebre el Gent la setmana que ve en Champions. Abdenur me diuen que la pinta que té és que no. ni el Gent ni el Màlaga. Sí, la setmana passada ja, quan varen fer repàs a la infermeria, parlàrem de la, de la possibilitat, a més tu feies un símil automobilístic amb un semàfor, el roig, futbolistes que no arribaven a jugar davant el Màlaga per a Abdenur i per a Ryan, el verd per a Gallà i per a Rodrigo, al igual que per a Piatti, mentre que estava en àmbar, Manolo, el semàfor per a la possibilitava la recuperació de Enzo. Parlarem de que el València era optimista respecte a que el futbolista arribara, que era dubtosa la seva eh, participació, però que no se descartava que el futbolista arribara per a jugar davant el conjunt andalús de Javi Gracia. I al final, pues, eh, Ui Manolo 30 minuts en la famosa Gavi, en la jaula de Paterna, en companyia del fisio recuperador de Paterna, l'habitual, de Jordi Sorlí. Ha fet treball amb pilota, no amb massa intensitat, però sí que en principi la prova ha sigut eh, mm, satisfactòria. Però bueno, acabes de comentar que si la setmana passada eren optimistes, en hores d'ara ja mm -hmm. no ho són tant respecte a la participació d'Enzo. Jo crec que volen anar amb molta precaució mm. i que fins i tot és possible, eh, coneguent Nuno també la seva manera de procedir, és possible que fins i tot... Eh, convocatòria. Pugui entrar en la convocatòria. I després ja a lo millor ho deixa a la banqueta o el descarta, mirant a mi me diuen això, que probablement eh, va ser com Bregestilla contra el Màlaga, però que contra els belgues del Gent arriba eh, Enzo Pérez. Altra cosa ben distinta és l'edat de Nur, que ni contra el Gent ni contra el Màlaga sembla que hi haurà que esperar com a poc una setmana encara per a veure eh, definitivament el defensa internacional tunisià novament eh, vestint la samarreta del València Club <clears throat> Futbol. I afortunadament, Manuel, València ha de ser dels poquets equips que de la Lliga han aportat esta setmana eh, internacionals a les diferents eh, seleccions nacionals i que no ha patit el famós eh, virus eh, FIFA. Han caigut un fum de futbolistes importants per tot arreu, però no és el cas del, del València. És cert que peces fonamentals del conjunt de Mestalla, com Mustafi, ho hem comentat abans, no ha jugat cap minut, Bacali tampoc ha participat amb la selecció de, de Bèlgica, però els que han participat, casos d'Alcácer, casos de Cancelo, casos de Feuli pues, no han patit afortunadament cap tipus de problema i per tant el València és un dels eh, poquets clubs que no han estat afectats en les últimes eh, dates pel famós eh, virus FIFA que s'ha carregat a un fum de futbolistes Manolo en les últimes eh, hores. Així que, com acabes de comentar, veurem què ocorre a Menzo avui, sense dubte era la imatge de la jornada, el seu treball baix la pluja de, de Paterna en la Gàbia, com hem comentat en companyia de Jordi Sorlí, dubtosa la seva participació, ja més optimisme la setmana passada que no està, però bueno, avui almenys Manolo ja ha treballat amb, amb pilota i la prova, en principi, ha sigut eh, satisfactòria. No arriba Raya, no arriba Abdenur, arribarà Piatti, arribarà Rodrigo, arribarà Gallà, demà vindrà Càcer, que arriba eh, bé, arriba Cancelo, que també arriba bé, està Bezo, està Febulí, per tant, no tindrà massa baixes, uh mhm. -huh. més de les que acabem de comentar, el tècnic de València. Ahir el virus FIFA que sí pot acusar el València al respecte del que puga ser el partit de dissabte contra el Màlaga és que el Màlaga ha tingut, ha pogut entrenar més futbolistes durant aquesta setmana que el València. No, no. I això és l'única vessant del, del virus FIFA que li pot afectar, uh mm. -huh. perquè en lesions, creuem els dits, perquè encara falten per arribar quatre futbolistes que avui han tingut compromís i que fins que no estiguen així es revisen, a voltes els jugadors venen amb alguna sorpreseta, però dit tot això, la teoria, <clears throat> o el que ens diu la, la realitat, salva i la normalitat, és això, que el València precisament ho tindrà eh, més complicat en quant a virus FIFA, només per els futbolistes que ha tingut que cedir a seleccions, si més no, no és el cas del Màlaga. Sí, el Màlaga, Manolo, que com <clears throat> qualsevol eh, rival eh, menor, mhm. que no compta amb tants eh, internacionals, pues ha tingut tot el paró, pues, tot el temps per a preparar el compromís davant del València amb tots els seus efectius, cosa que no ha pogut fer el conjunt de Mestalla, ja parlarem la setmana passada de totes les baixes entre lesionats, internacionals que tenien uno eh, a Paterra, que només comptaven 12 efectius de la primera plantilla, per tant no és el mateix preparar per a Javi Gracia el partit d'este cap de setmana que per, a, que per al tècnic del València uno, que disposarà de la sessió de demà dimecres i ja veurem, Manolo, perquè tots els internacionals no van a treballar al ritme de la resta com és habitual, així que només dos sessions de treball tindran una, la de dijous i la de divendres, per a preparar amb tots els seus efectius el compromís davant el Màlaga, però bueno, és habitual, Manolo, i està habituat el València, al igual que estan habituats Madrid, eh, Sevilla, Barça o Atleti de Madrid. Bueno, ara venen encara, encara queda un paro més, els anys d'Eurocopa són així, de Sí. Són tres parons en els primers eh, quatre mesos de competició. Cap de setmana del, cat... del 14-15 de novembre. De novembre sí. Fins a aquest moment, el València torna a afrontar una sèrie de set partits que jo crec que sí ja poden definir, no descartar, però sí definir algunes coses. En Lliga, Málaga en Mestalla, Atlético de Madrid en el Calderón, Levante en Mestalla, Celta en Vigo i Las Palmas en Mestalla. Són els pròxims 5 encontres fins al pròxim paró de Lliga en el València. I dos en la Champions. Els dos contra el Gent. En Mestalla i en Bèlgica. Per tant, això és la situació a hores d'ara per al equip i per al conjunt del València Club de Futbol en este eh, nou paró. Eh, deixava per al final la circumstància menys esportiva, però que ha sigut una de les més cridaneres, <clears throat> a més perquè el que hi havia abans en aquest lloc no se deixava veure mai fora de que, el que no foren oficines o els VIP de restaurants i hotels. I parle del eh, capo de màrqueting, de Peter Draper, que avui sí de Paterna ha anat a saludar a un en ple entrenament. Sí, estava per diferents eh, assumptes eh, este matí Peter Draper en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. No sé si és la primera volta, Manolo, que Draper visita les instal·lacions de Paterna. Sí que és la primera volta que transcendís <clears throat> la, la, seua, la seva visita a les instal·lacions de la ciutat esportiva del conjunt de, de Mestalla a coincidit la seva visita en el moment en el que l'equip sota la pluja estava treballant eh, i hem tingut aquesta imatge que també és la imatge de la jornada, juntament amb la del treball d'Enzo en, la, en la popular gàbia de, de Paterra, la imatge de eh, Draper i del seu segon, Miguel mm. Bertran, saludant al tècnic del València, Nuno Espíritu Santo, el seu segon Ruiz Silva i també el preparador físic Antonio Díez. Díaz. Estaven responsables, diríem, de la parcel·la esportiva i responsables de la parcel·la del merchandising o de marketing. Fa uns dies, recordaràs, ho varen contar també a ser en esta sintonia, se va tancar un acord amb Densu Asia, empresa que eh, treballa o que exporta la marca València en el mercat a, asiàtic i a partir d'ahir, Manolo, després d'aquell eh, desditxuni de la premsa, amb la premsa escrita de la setmana passada de, Draper, que esperem tinga continuïtat uh mhm. -huh. amb mitjans eh, audiovisuals. Draper ja va donar pues un titular la setmana passada parlant de que una de les possibilitats de que el València poguera eh, ingressar més diners o fins i tot trobar ese main sponsor per a la samarreta, per al pit de la, de la samarreta, fora incorporar un futbolista asiàtic. A partir de Manolo, bueno, pues, eh, se va eh, disparar, i a més en una setmana no hi ha compromís de, de lligar tota la imaginació periodística i se va apuntar cap a nombrosos futbolistes que són top en el, en el mercat asiàtic. En efecte, el mercat asiàtic i el preu de la samarreta, que són dos de les coses de les quals va parlar eh, Peter Draper la setmana passada amb els mitjans de, comunicació. Bueno, doncs, a més a més d'això, eh, torna a anar per a protagonistes. En el dia d'avui eh, ha tornat a les pantalles de televisió de Levante Televisió el Murciélago, ara amb la conducció del company Vicent Sempere, i en el dia d'avui hem tingut dos convidats via telefònica de luxe. Un és, eh, com no, el mite, don Mario Alberto Kempes, qui, en este cas, se pronunciava d'esta manera al voltant de la mm. sequera golejadora en el València Club de Futbol. Ya vendrán, Paco hizo dos los otros días. Eh, es decir, olvidar no se han olvidado, Negredo no se ha olvidado hacer goles. Eh, yo creo que bueno es una es una racha negativa que están pasando los goleadores que ojalá que esta sequía pronto se termine y que el Valencia con los goles de ellos o de cualquier otro muchacho de, que, complete el plantel eh, este, empiece a hacer goles no no critiquemos tampoco a los dos delanteros porque tienen que hacer goles también tiene que llegar al medio campo como para ayudar y que las pelotas que reciban los delanteros sean cómodas para hacer goles. Mario Alberto Kempes, un dels protagonistes de Luxe Win, la tornada del Murciélago a Levante Televisió, ja saben, sempre a partir de les eh, 3 més quart en les seues eh, pantalles, i, a més a més, en l'he d'avui hi ha hagut un segon convidat important de Luxe, el Guaje Villa, al qual se li ha preguntat si vindria en una sessió, ara que l'equip pràcticament s'ha quedat sense opcions en la MLS, en la Lliga Nord-Americana, i ell a poc a poc s'ha anat ficant en un jardí i després ha rectificat, però sí ha reconegut que hi ha molta gent tocant a la seva porta. Després ha dit que no, no directament, però que sí, que se, sent, se senten molts rumors. Bueno, eh, sí, ahora me están hablando, llamando de todos los lados, ¿no? Desde que ya matemáticamente no estamos en el play, todo el mundo Bueno, llamando directamente no, ¿no? Todo el mundo pues hace el hipotético caso de, ir cedido, ¿no? Eh, no sé, quiero acabar bien la temporada, en principio no, no, no creo que, que sea la, la mejor decisión para, el club. El club obviamente querrá que, descanse para que el 21 de, enero volvamos a estar en, la pretemporada eh, del año que viene. Aquí vamos a seguir entrenando porque obviamente pues no, no podemos parar no podemos parar tantos meses y, y bueno, la verdad es que sí, que sí que me están llegando rumores de todos los sitios, pero nada en concreto, no, ni lo he analizado porque el, poder ir, a otro sitio porque porque realmente no es una posibilidad una posibilidad real. Podrían, armarlo al, al Manchester City, ¿eh? perquè és del mateix amo. Clar, clar que sí. sí, sí. Perquè és del mateix amo. No descartes això, eh? Podria anar amb Bulguera, perquè el guaje encara continua sent sí, molt de guaje. Sí, però és més fàcil, <laughs> és més fàcil anar dins d'un club, diríem, de la mateixa eh, franquícia. Perfecte, pues, eh, tanquem la informació del València, després reprenem tots aquests aspectes i molts més en tema de tertúlia, amb Paula Ibal, amb Alex Pla i amb Vicent Xilet, i eh, parlem del Llevant d'una esportiva que avui entrenava en Bunyol i al terme d'aquesta sessió d'entrenament ha parlat Víctor Casadesús, que, eh, que haurà de pugnar, perquè sembla que d'Iverson és fixe, Daverson ha jugat algo, algo també ha jugat eh, eh, Rubén algun partit, perdó, Roger algun partit, i bueno, la realitat és que... Eh, sí, dirían que l'únic eh, fixe és eh, Daverson. Daverson Gila, Gilas va començar eh, com a titular, després va ser de l'equip... Jo crec que Daverson és fixe i perquè se va guanyar. Eh? Sí, no, correcte, però ara d'ara, si hi ha un davanter que té el joc eh, fixe en aquesta davantera, efectivament se ho ha guanyat, és, eh, és eh, Daverson. Altra possibilitat, efectivament, és Víctor és este matí protagonista, en la sala de premsa de la ciutat esportiva de, de Bunyol. Escoltem Víctor de Casa Sus, Manolo, parlando de que efectivamente en el, durante el parón un dels equips més tranquils ha sigut el Llevant Esportiva después de la victoria davant del Villarreal. Bueno, sí que sí que hemos afrontado la semana sobre todo del parón, pues no sé si con mucha, pero pero tranquilos porque, bueno, hicimos lo que tocaba y, aunque seguimos en descenso, pero pero bueno, ya te metes en el grupito, no te has quedado descolgado y, y ahora estás a tiro de salir. Pero, pero, bueno, eso es pasado, nosotros no podemos pensar en eso y, ahora es otro partido, solo, solo se juega una vez y, nosotros tenemos que ir a, puntuar. Puntuar en un estadio con diu casa de sus muy complicado como es el Bernabéu. Yo creo que junto al Barça son y encima en su campo son los rivales de la liga más complicados, pero, pero es verdad que se está hablando de que tienen muchas bajas, nosotros lo sabemos, pero bueno, así todo, así todo yo creo que va a ser muy complicado. Nosotros vamos con mucha ilusión, sabiendo que, que bueno, que si hacemos nuestro partido y, ellos pues no les salen tanto las cosas, pues podemos puntuar y, a eso vamos. Al final que, pase lo que tenga que pasar, pero, pero que no sea porque no lo hemos intentado. Una de las posibilidades para que el llevaba Manolo pudiera puntuar en el Bernabéu pasa por lo que acaba de decir eh, Víctor Casabesús per les que té el Real Madrid, que continúa siendo un equipo temible, pero Mains teniendo en cuenta totes de Baises que arrossega, la formación de Benítez ha insistido en aquestes baixes Víctor sus Sí, es que contra estos equipos tiene que ser así. Ellos, ellos son mejores, ellos tienen presupuesto muy grande, los mejores jugadores del mundo y, luchamos, <laughs> pues, pues bueno, con nuestras armas, que son trabajar mucho, correr mucho, tener nuestro día, que ellos pues fallen las que tengan, porque al final ellos en su campo tienen ocasiones siempre y, al final te tienes que agarrar un poquito a eso. Pero, pero bueno, vas con muchísima ilusión y, y, además que nosotros venimos de un buen resultado en casa, le ganamos al Villarreal que venía, que venía primero y ahí sigue y, yo creo que tenemos que ir con, con buena mentalidad, que seguro que iremos y, ya te digo, luego, luego que sea lo que, lo que Dios quiera, pero, pero que no quede por nosotros. ¿Algo más, Folgado? No, que, bueno, pues que este matí ha treballat amb normalitat del llevant a Bunyola, ha tornat a participar ja restabler de la seva lesió Rubén García, continua treballant al marge del grup eh, Berza i també el llevant d'una esportiva recuperarà les pròximes hores ja i treballarà amb normalitat els dos internacionals, Zufedal, internacional marroquí, i el colombià Jefferson Lerma. Anem ràpidament, perquè li anem a forçar els minuts a la tertúlia, però tenim que parlar de bàsquet. Victòria en Nancy, en França de València Bàsquet, en el primer partit de l'Eurocup. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. 71-74. Este equip s'ha acostumat a guanyar. Sí, eh, València Bàsquet, que avui ha fet un partit no tan brillant com el del passat diumenge davant del Real Madrid, però avui eh, ha mostrat també que jugant pitjor també pot, pot guanyar, no? Si Justin Hamilton era l'home referència en aquest partit eh, davant del Madrid, avui ha sigut eh, Van Rosso no? el que ha decidit, uh -huh. i és la virtut no? de la banqueta de Pedro Martínez, que pot, en aquest cas, encontrar o trobar jugadors que puguen ser decisius. Avui ha sigut Van Rosso, l'altre dia va ser Hamilton, veurem qui és el, el proper diumenge. Eh, té la pinta, a més, que este equip en Eurocup, així com en el futbol passa a l'inrevés, els equips moltes voltes se guiden en la Champions, després ho paguen en la Lliga, Sembla que aquest equip va apretar fort en la Lliga i on pot mesurar-se, on pot anar medint-se, és en la competició europea, perquè avui ha donat la impressió, i per lo que té sentit sobretot, que no ha arribat a apretar del tot l'accelerador, excepte en moments molt determinats del partit, per acabar de lligar la, la victòria. Sí, n'hi ha que tindre també en compte que Europa, sobretot a domicili, és complicat guanyar, eh, a més de l'arbitratge. L'ambient avui no era el dia, però sí que es pot trobar ambients eh, complicats. I sí que és cert no? que avui no hem vist a un equip que hagi apretat l'accelerador en cap moment, no? perquè tampoc l'ha necessitat. Uh mhm. -huh. Sí que és de veres que en el tercer quart ha, ha passat un, un moment complicat, sobretot després de que el Nancy se n'anava de 6 punts, ha sigut la major renda que, que han, disputat, han disposat els francesos en, en tot el partit, però a partir d'ahir l'equip ha reaccionat, el marcador ha estat igualat fins pràcticament el final de, de l'encontre i ahir ha aparegut eh, pues Van Rosso no? en aquest triple a falta de 8 segons que definís el que és un crack i que si eh, no, no l'ha tingut. No? Eh, paper més secundari en aquest cas per a Justin Hamilton, ha jugat també molt bé Bojan Dublevich, és altra referència ara mateix en la pintura de, de València de València Bàsquet i en qualsevol cas no n'hi ha hagut massa desgast, ara ara n'hi ha partit de Lliga el pròxim diumenge davant el Joventut en la Fonteta mm. i el més important, que avui s'ha guanyat i és una victòria que evidentment va donar més tranquil·litat i com tu bé deies eh, més confiança al grup eh, eh, Pedro Martínez més tranquil, ho dic perquè després del primer partit, que està tot del món superpujat, imagina que ho fa també com a psicòleg per a rebaixar-lo fora, diu no, este equip encara té que millorar sí, sí, molt sí. avui no sé si eh, hem vist un Pedro Martínez ja més eh, valorant pues això, les dues primeres victòries i que l'equip ha arrencat en un, que se me permet permetís que l'expressió en un color de cara espectacular. Sí, sí, sobretot eh, avui ha remarcat, i és de veres, que l'equip apenas ha tingut un dia per a preparar este partit, no? Arribava el passat diumenge a això de les 11 de la nit en tren des de Madrid i el eh, dilluns se, se pujava un avió per a jugar davant el Nancy, on va entrenar ahir mateix i ja no ha fet eh, cap sessió més, no? En la qual cosa eh, pues té també ixe mèrit, no? El, el haver pogut guanyar i el haver pogut treure endavant un partit davant un Nancy incisiu, lluitador, però sense la qualitat, evidentment, que té el València Bàsquet. I una dada curiosa, Rafa Martínez va ser l'altre dia el jugador més utilitzat, 31 minuts, avui apenas ha jugat 4. O sigui que també, també ja anem rotant des del dia 1 sí. als jugadors per després no rotar en moments a lo millor excessivament puntuals de la temporada i que no servís cap a res perquè ja donen el cansament d'abans. Des del dia 1 estan... partits van a servir molts d'esta primera fase per a per aquestes coses, segur. Jo estic convençut. Eh, I per a pujar del... barco a tots, perquè des del sí. primer minut tot món està dient bueno, jo si treballe o en Lliga o en, eh, o en Europa vaig a tenir la meva oportunitat. Sí, l'únic que no ha debutat encara, que segur tindrà minuts, va ser Jordi Trias. No va jugar a Madrid, avui tampoc ha jugat dificultad. Es de ver es que el partido tampoco lo permitía porque estaba ahí en un tris de, de que se podía haver eh, perdut, però sí que és de veres que jo crec que tots els jugadors van a tenir confiança, minuts i oportunitat per part de, de Pedro Martínez. Eh, si te tenies que dar en una qualitat d'este nou València Bàsquet en els dos partits que li hem vist, en un adjectiu? Jo crec que la intensitat. La intensitat en defensa és molt gran. Eh, avui, de fet, ha encaixat 71 eh, punts, que són pocs. Davant el Madrid se van encaixar 82, però parlem d'un equip amb un talent ofensiu com és el, el Real Madrid. I, sobretot, la mentalitat mentalitat no, de l'equip, un equip guanyador i que treballa eh, com si fos l'últim de, de Lliga. És pronte per a dir-ho, però dóna la impressió que enguany València Bàsquet ens sí, va donar moltes, moltes alegries. Jo estic convençut que sí. Gràcies, Romero. Adeu, bona nit. Al nostre company Juanma Romero, ara sí, ràpidament, al debat, la tertúlia i a l'anàlisi. Vinga. Vinga. 97 nit. La tertúlia. Les 12 i 5, una miqueta de retard, però comença ja el temps de debat tertúlia i d'anàlisi, tertúlia que ja està reunida en el dia d'avui, Saludem al nostre Pablo Leiva. Hola, Leiva, què tal? Molt bona nit. Bona nit. Buenas noches. Saludem al company de Levante, el mercantil valenciano Vicent Xilet. Hola, Vicent, què tal? Molt bona nit. Què tal, com estan? Saludem també a Àlex Pla, que està, per, que està per així una altra setmana més. Hola, Àlex, què tal? Molt bona nit. Dos coses abans d'arrencarem de m'emprendre la tertúlia. La primera, pues recorde la pregunta que estem fent en el Twitter, en l'arroba esports90 Zeniti, que va ser un dels temes de debat segura, segur. Eh, dissabte, Alcácer o Negredo? O per què no Alcácer y Negredo? Es la pregunta que dice Mel. Es la doble pregunta que Woody dice en aire. Alcácer o Negredo o por qué no Alcácer y Negredo? Ya está vende eh, respuestas de toches gustos. Y después tiene que dedicar el programa, Tiene que dedicarle a eh, Víctor Álvarez, més conegut, ya explicaré por qué per Pilo se la seva dona Eugenia, que a han sigut pares una chiqueta Andrea, y eh, i per li el programa, toda la familia enhorabona. Eh, Pilo era, per a la gent que en aquell moment gaudira como un servidor del fútbol sala, era el utiller del Vijusa Valencia en la época del campeonato de Copa Y del subcampionat de Lliga. Mític equip. Eh, mític equip, en efecto de la madre de Miki, que, eh, va a bastar pues, cuotes que mai va va estar maloradamente ese equipo y el fútbol sala que acaba malauradament desapareguent en esta, en esta en cara que ahora está el llevante en división de honor y a i y frente de manera molt meritoria eh? Lo de llevant de, de sala de molt de ¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que fue meterme yo en el, en el club. <laughs> ¿En año arriba eres tú? Yo, pues... ¿Le iba? 9 nueve años 10 años 9 años no si estén hablando del 2004, mm. ahí ya estaba la cosa una miqueta complicada. <laughs> Ah, en el 2004 ya estaba la cosa <laughs> Ya estaba así la, llegó cosa Miñana, Llegó y comenzó todo... Sí, sí, la época que... Que, fue en primera división y, llegaron a jugar una copa en, aquella época eh, érem una familia y di que érem, como una familia porque eh, ahora es dana en el chat de, de, WhatsApp tenemos un chat d'aquell Pijusa 2001 en el que estem tots eh, inclòs el periodista que s'acompanyava, que era jo, <laughs> i, i és que Víctor, vull dir, eh, Pilo, que era l'utiller, però és que era un, era un home, de, és que aquell equip era, eh, vull dir, una era, una, era una autèntica família, vull dir, eh, si algo tenia Miki que era estricte, algun dia parlarem en ell d'aquella època, però sobretot que era una família, i, i continuen sent tots amics, i mm, uno se alegra moltíssim, per exemple, de que el millor jugador que tenia aquell equip, i que a mi era el meu llet dret i que era el preferit, que era Tete, el malagueny, el boguerón, està mm. encara en 40 tacos jugant en divisió d'honor acaba de sentir amb l'Antequera que s'ho agarrava una miqueta per hobby per fer algo d'esport, venia l'equip de la universitat i estava acabant els estudis quan tornava a la seva Màlaga natal bueno, pues l'Antequera <laughs> començava a guanyar el partit ja l'any passat i ahí tens a Tete, al Boquerón, al Pistolero pues encara fent gols en divisió d'honor amb 40 tacos, és una passada no, però, però està molt bé l'aposta la, que ha fet el Llevant perquè tradicionalment aquesta mm -hmm. ciutat té, té, té una pedrera i té una tradició de, de, de futbol, o bueno, futbol sala com uh -huh. molt forta i, i i serà una llàstima que se era tot això. Si és que Kiko Catalán és molt del futbol sala, eh? El... I son pare també. Sí. I son pare tampoc se perd un partit. Jo he estat mm. algunes voltes en ells i son pare tampoc se perd un partit. Kiko tampoc se perd un partit. A banda, el Jan està fent una cosa molt bona en aquest sentit, que és eh, potenciar eh, les seccions esportives que en molts clubs pues, s'estan... Que abans tenia un fum i que a poc a poc anar perdent-les fonamentalment sí. en l'època de, de Paco Roig, que va ser quan se les carregà, Sí, la de, la de atletisme va ser especialment eh, traumàtica, sí. que desapareguera, perquè anava unida pràcticament a la mateixa fundació del club. Bueno, Vicenç s'ha acordat perquè fa poc entrevista... Sí, tota una institució. <laughs> a una institució de l'atletisme valencià i que sigue... Bueno, era un dels tres eh, empleados més antics del, del València Club de Futbol. Antonio Campos. Antonio Campos, sí señor. yo recordarme del nombre. Eh, Antonio Campos, sí señor. Uno de ahí. Y ahí estaba en la sección de, atletismo del, Valencia Club de Fútbol, creo que era mi fondista, y va a ser el primer atleta español que va a obtener eh, diploma olímpico. Pues este mes se sabe de la historia del Valencia Club de Fútbol, bueno... Mm, A saco, no? No, no t'ho pots imaginar. És que ha sigut, eh, com tu dius, un dels empleats amb més anys en, la, en el València Club de Futbol. institució. No? I controlant les 200 claus de, del camp de... Controlant, de correcte. En la garita sí, sí. que n'hi ha només entrar per tribuna en la porta, crec que és en la 3, o en la, en la 3, crec que és, a mà, a mà dreta n'hi ha un garito, no sé si 300 claus se sabia de memòria totes. De memòria totes. Totes, totes. Era un, un escàndol. Hi havia una, una forta de Sant Antonio que segur que, que també ens escolta. Bueno, senyors, dit això, i establit el eh, punt de partida del nostre programa en el dia d'avui anem a entrar a eh, desgranar o a parlar al voltant de l'actualitat eh, jo en el dia d'avui la tertúlia evidentment anem a parlar de la davantera dels davanters eh, després del que ha passat en, en les eleccions eh, en, en este cada setmana és cita obligada per cert en les eleccions, Y están es 20 de 24, ¿no, Pablo? Ha estado hoy, la jornada ha sido... Turquía última hora sobre la bocina en el 89. Turquía como la mejor tercera. Sí. Estaba dependiendo del partido de Kazajistán, estaban todos eh, cruzando los dedos en Turquía y el drama ha sido en Holanda y... Bueno, Holanda... <laughs> una cosa a decir. No vas a decir que te merit, pero que no te merit, pero es complicado, ¿eh? Una Eurocopa de 24 y que no estiga Holanda... Qué mal tingut que fero. Ha tenido mala suerte, no, no, no racionó bien la, el adiós de Bangal, luego ni, ni Hitting ni Blin han sabido reconducir el equipo y al final es que ha sido partido tras partido ha sido un drama eh, de hecho hace dos partidos se la jugaban en Turquía contra Turquía y los primeros 15 minutos es que te vas a ver con todos los respetos al, al Far eh, o a, a, equipos así de eh, pues es que defendía mejor que, que Holanda es que eso lo dice, se ha quedado en 13 puntos sí, sí, no, no. 13 Sí, ha sido partido tras partido sí. lamentable y al final pues Italia ha ganado a Noruega y le ha hecho un favor a, a la Croacia de, de Modric y compañía. Certament, certament. Bueno, pues amb todo eso, eh, deia un servidor que bueno, una, una volta ja ha acabat el periple de las eh, seleccions hem de parar de la davantera, hem de parar del periple dels eh, internacionals, uns amb més fortuna que altres. Jo diria la primera mitja no és Alcácer l'únic triomfador d'este cap de setmana, el amigo de Pablo Leva, Yo cancelo Triunfador el divendres passat o dichoso quan jugava a la sub-21 de, Portugal Y avui a ha fet gol jugador destacado en la sub-21 de Portugal per tant, progrés que diría... no, no, se pica a defendre Ya va a ser la bomba yo ahí ¿Cómo, gusta meterla <laughs> pero, o sea, un día que tiene un, día bueno el chico y, la tenéis que meter no, ahí con cazador lo de defender. pero si yo tinc clar el primer que quegué en esta ciutat, per lo que m'arribava, m'hi va dir este xicón cap endavant va com una fona, però l'esquena no, va ser en el mes de setembre de l'any passat, fa un, fa un any, i ja fa 13 mesos. I continua dient, doncs és un tio que cap endavant va com un avió, Y dic lo de defendre, porque el día que más defenga, será un 3 millones laterales Yo creo que defiende sí. mucho mejor de lo que la leyenda ya le está atribuyendo a, al pobre Cancelo. O es que ataca tan bé que, pues, <laughs> que para a fer el paral·lelisme sí. complet pues, hauria de ser también un gran defensa. Jo creo que encara no, pero pero pot arribar a defendre eh, bé el, el dia del Zenit ni algun gol que se menja per falta de proximitat al davanter. I el dia de la Bilbao també per la segona banda... Però bueno, se, se pot corregir, jo crec Clar, que, que marxa correcció. Lo bo, vull dir, eh, lo bo que té Cancelo en aquest cas es que és molt jove, és un jugador en el qual se pot treballar una barbaritat, que pot dependre automatismes que jo deia és que és normal, és que ve de jugar crec que eren res en la, en no. la, en la primera divisió de Portugal i que pràcticament s'ha trobat en la primera divisió del futbol espanyol I, i això, escolta, si ho haguera assumit és que seria nostre senyor eh, ataca fenomenal l'esquena encara, pues això Eh, pues en el Google, lugares más visitados de Valencia y un esos es las que en la de Cancelo, pero, pero, sí, pero, pero que eso se puede corregir, es que es lo boquete, pero, que, a mí eso no es un demerit. Al revés, si lo que digo es es muy buen jugador, mai pulida y se defecte. Si se defecta el pulís, es que usted tot pero ser un desmío lateral del, del Yo creo que hay que recordar, no es un buen ejemplo, no es un buen ejemplo, pero el Dani Alves que llega al Sevilla, para atrás iba peor para mí, ese Dani Alves llegó, llegó a insinuarse cuando llegaba que le podrían utilizar como interior porque como lateral tal vez eh, tenía muchas lagunas para jugar en el primer nivel europeo. Y yo creo que Dani Alves lo recondujo bien, eh, como ya hizo Belletti en su etapa Villarreal para luego irse a Barcelona porque era otro futbolista que para adelante iba mucho y para atrás le costaba y yo creo que Cancelo tiene un poco ese perfil. Creo que, que lo hemos visto cuando Cancelo juega, eh, Feguli disfruta, porque yo creo que para cuando juega Barragán, para Feguli es un sufrimiento continuo. Feguli la de Algeria y la real, eh? ha <laughs> dicho que está terrible. También es el que digo que cansado, venía cansat, pero sembla que no ha estado fi según según la prensa ah, algeriana. Parece que dicen del, del como como no? con no tal espero que está cansado de un continente y... Si el <laughs> cada excusa se queixa cuando le toca, no? cuando uno, se rasca cuando le pica, pues a los lo matéis. No, no, simplemente eh. eso, que creo que, que, que cuando juega Cancelo, Feguli disfruta mucho más porque tiene a alguien que le acompañe, que le doble la espalda y, a quien darle un balón para centrar, pues no se convierte, pues porque yo creo que Parragán defiende muy bien y yo creo que la temporada pasada estuve incluso por encima de su propio nivel. Para mí, la temporada pasada Barragán, fue un muy buen año Barragán. y fue de lo mejor en esa defensa. Bueno, es que la defensa al final, la, defensa fue lo mejor del Valencia la temporada pasada. Eh, entonces yo lo que creo es que simplemente Barragán no podía rendir siempre ese nivel porque creo que, era imposible y al final pues Cancelo sí que sí que le ganar la partida. Bueno, pues eh, dit tot això, <laughs> per cert, eh, ara anem a la primera pausa de públic, però un, un oient, Paco Ballester, en el Twitter que diu muy decepcionado por no haber comenzado el programa con el Sisé Balbuena Gate. Que tenazos la cosa que eh, a Sisé l'han enganxat que estava extorsionant a Balbuena, el jugador de l'Olímpic de Lió, amb un vídeo eròtic. Sí. Déu. <laughs> eh! <laughs> Àlex, això entre, això entre companys, eh? Buen rollito. No, la selección francesa últimamente un buen rollito también molt... molt sí, de, de Ribery. El tema de Ribery, el tema de Benzema... no, el Mundial de 2010 con Hebra Sí, exacto Aquel Mundial de Sudáfrica. A mí me dicho que Benzema, cuando hice el anuncio ese de, de Matías Páez perdóneme que insista, tiene los 15 puntos, apaga la tele. <laughs> Pero sí de cas. que digo eso no va, no va a mí 12 y Seche, pues sí, en, eh, eh, intentaba extorsionar a Balbuena en un vídeo erótico Ay madre però la cosa ve de molt lluny. Tu saps quan va ser el primer escàndol curioset de la selecció francesa? Quin? Mundial del 82. Larios, que era un davanter, un extrem que tenia la selecció francesa, acaba apartat de la selecció perquè sembla que va tindre eh, algo de carinyo i suor amb la dona de Michel Platini. Ai, ai, ai. En la concentració, sí, sí, desenganxarem. 12 i 17, se molestarà la cosa. Va, la recon... fem una pausa, la reconduïm i parlem de futbol. Encara que no sé què vos agrada més. Motos temes a lo que vulgueu, eh? 12 i 17, una pausa i tornem. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Llegan las 48 horas Peugeot, solo del 15 al 17 de octubre. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.000 euros en vehículos nuevos, financiando con PSA Financial Services, mil seminuevos a un precio irrepetible y un 50% de descuento en la mano de obra de mantenimiento. Inscríbete en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mm. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Si te agrada el Sport esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio 12 i de recordant imatges futbolístiques pues, de la nostra infant... almenys de la meva infantesa, que jo ja tinc una pila d'anys, que voleu que, <laughs> que vos diga. Bueno, amb tot això, eh, en reprenem el futbol, a excepció que la gent de Twitter mos diga que vol altra cosa. Eh, vaig a lo primer. Senyors, lo pitjor ja ha passat. Entenc que un lo pitjor el fet de vindre d'una derrota amb molt dolentes o molt preocupants sensacions, que és la de Bilbao, i el fet que moltes voltes el que té la, de bo la competició és que no te dona temps a saborir ni les victòries ni les derrotes. Quan ve una mala ratxa sempre estàs per competir. Però el València precisament ha anat a perdre abans d'un paró. En queda un, el que setmana del 15 de novembre. Eh, però perdre abans d'un paró i de la manera que ha perdre el València farà que durant tota la setmana els mitjans de comunicació cada volta parlen menys jugadors, però bueno, és pegar-li voltes al mateix. És que a mi m'agradaria tindré 60 temes novedosos cada dia, però no sóc tan bon periodista que el que vos diga, ho sé molt, no? Però, eh, I perquè veig la resta de mitjans, jo ningú, vull dir, els temes són els que són. Eh, jo insistia molt la setmana passada i també eh, ara comentem parat, este migdia en el Murciélago de Levante que avui s'ha estrenat amb el compi Vicenç Empèdia ha sigut probablement una setmana més per tot el que venia darrere de psicòleg que d'entrenador Sí, jo crec que també ha sigut una setmana eh, també positiva perquè, bueno, en el sentit de que moltes vegades estos parons eh, solen reventar ratxes bones i en el sentit del València jo cria, temia que aquestes dues setmanes se, se pogueren fer molt, molt, llargues. molt llargues, però crec que han vingut bé també per a un poc desconnectar eh, i sobretot recuperar eh, jugadors que tenies lesionats que van a ser molt importants en, en l'equip i també eh, per a activar i, i reenganxar pues, a, a jugadors eh, internacionals que han anat a altres contextos, a altres realitats no tan depriments com la de l'actual eh, València i d'alguna manera poden exportar aquesta positivitat mental al, a l'equip i jo, jo crec que, que, que ha vingut eh, prou bé, que, el, que d'alguna manera el, el, el València i el valencianisme també han, han desconnectat i poden vindre en forces renovades. A, a mi m'agrada aquest últim que ha dit Vicent de que els jugadors internacionals eh, s'han, diguem, oxigenat el cap i que, i que han tornat a, a la ciutat en un esperit diferent perquè l'equip estava deprimit l'equip estava deprimit, l'equip tu el veus Schwartz i a banda que encara li falta un patró eh, el Schwartz se lleva la pilota damunt precisament perquè no els, falta, perquè els falta un patró de xoc un, un, eh, una identitat en la que sentir-se pues, eh, definit, saber com, com respondre i, i jo crec pues, que, que, el, que el tema ixe de la, de la identitat, de, de, de, de, saber quines eh, respostes tindre. Tot, eh, això ho és tot en, en, en un equip i ara l'equip estava en aquesta època d'indefinició perillosa que si se perpetua en el temps pues fa molta oloreta de Duke Kids, de, de Pellegrino mm. i, sí, i, sí, y, y de, eh, Tallaró como se... Perillosísima eso. Es que el sí. problema es que el, el sí que la temporada passada tenia una identitat, no tenia futbol, no tenia un futbol, perdón, no tenia un futbol bonito, però sí que tenia... algo que le caracterizaba y era que era un equipo competitivo, un equipo que luchaba cada partido. Eficaz en los dos áreas. Eh, tampoco tenía 20 ocasiones por partido, era un, equipo que a balón parado las tenía y, de hecho el inicio de temporada fue mucho a balón parado con, Mustafi, con, algunos balones de suerte o partidos que te, que te salvaban gracias a, los cabezazos de Otamendi o, de los eh, centales. incluso Javi Fuego tuvo algún gol de, a balón parado pero creo que es, es que esta temporada el equipo, como, como bien comentaba Alex, el equipo había perdido la, sonrisa a pesar de no tener un fútbol bonito. Es decir, el juego bonito se lo llevó a la, Brasil de, de Rivaldo y compañía, pero yo creo que este Valente tenía una sonrisa cuando ganaba los partidos, cuando veía que su plan A, que es el único que había, que era el de competir y luchar, cuando te ponías 1-0 ya el otro equipo no tenía prácticamente nada que hacer y esta temporada es todo lo contrario. Pero yo quería ir a un punto de partida que es, la temporada pasada Nuno se dio cuenta de que su plan no valía siempre con Ernesto Valverde. Cuando Ernesto Valverde viene a Mestalla y le toca la cara en uno, le dio una lección de fútbol, una lección desde el área técnica y le demostró que los entrenadores también ganan partidos. Sí, incluso desde la lesión, creo que va a ser del. ¿Fue Beñat? ¿Puede ser? O... Sí, no, en, en, en entró Beñat. En, va a se, Beñat se, se, lesiona Borja Viguera sí, exacte. i entra Beñat. I entra, entra Beñat. Beñat i en aquest moment eh, s'anestesia el, el partit per, per complet, eh, domina el l'Atlètic eh, la, la possessió de manera eh, abrumadora i és ahí quan comencen a veure's les, las carencias del, del de no tener un clave Y de que, pese a que, como bien ha dicho, el equipo no juega bien, pero entraban algo los goles, el, equipo sí que está un poco estimulado. Era como que notaba la, la azotaina del, que le al caballo y esa zotaina era la novedad del jefe nuevo. La novedad del jefe nuevo es Nuno. Entonces, llega el jefe nuevo a la oficina y todos nos podemos a, a, teclear la máquina a tope delante del ordenador. <laughs> Este año ya no es el jefe nuevo. Entonces este año ya no tenemos tanto miedo. Pero es que no, no, hay que olvidar que a, la mayoría de los jugadores, perdón por la expresión, los mata. O sea, hay a muchos jugadores como el año pasado, para mí, cuando llega Filipe Augusto tenía esperanzas en lo que podía ofrecer, luego nos dimos cuenta que no estaba para el primer nivel, pero es que yo creo que este año, por ejemplo, Danilo Barbosa es mucho más futbolista de lo que hemos visto, pero si no es más futbolista de lo que hemos visto es porque el entrenador no ha sabido. Cuando, cuando un jefe tiene a alguien con muchas capacidades pero no saca algo bueno de él, también es culpa del jefe, no solo de, del empleado. Yo creo que en este caso es culpa en uno. Yo creo que, que tampoco estamos viendo eh, continuidad de Paul porque en uno lo ha matado. No estamos viendo a eh, a Bacali en Champions porque Nuno uno se lo cargó de la lista. es decir, los fichajes. Santimina, ¿dónde está Santimina? Yo creo que son jugadores que tenían materia prima, no estaban para competir como, como primeras espadas, pero sí para ir entrando poco a poco. Sin embargo, Nuno se ha encargado o, de, que no tuvieran presencia y al final, si a ti día tras día te dan leches, tú al final no, no sientes eh, el ánimo de, levantarte a trabajar. Eso, y una última cosa, antes de que le pasemos la palabra a Vicente, que yo creo que su hombre en el campo ahora precisamente no está, que es André Gómez. Es decir, eh, yo soy del pensamiento que todo entrenador tiene que tener una prolongación de sí mismo en el campo y para no Pero que me dice prolongación es parejo. Pero come el mima, pero come el cuida, pero la importancia que le dona... Sí, sí, pero el, el feeling no es el mismo. Eh, ¿Tú crees? Sí, yo lo creo. Yo he estado, yo he estado pegado en la banda en los días de partido y yo veía cuando se acercaba André porque lo llamaba o porque él por inercia se acercaba a la banda para que el mister le diera instrucciones y, la proyección del mister es André Gómez aunque sea titular parejo aunque parejo supuestamente esté llevando el peso del equipo no hay feeling el, el hombre del mister en el campo para mí ahora mismo es André y el problema es que no ha estado por lesión sí, estoy de acuerdo en, en, en estos dos eh, en el de André porque es a banda el que eh, aporta aquest factor eh, diferencial de tècnica, de, de qualitat, de, de talent. També estic, eh, estic d'acord amb el que ha dit eh, Pablo, de que eh, no s'estan eh, aprofitant totes les cartes que, que té a disposició en la, en la plantilla i sobretot en temps de dubtes de, pues, de buscar eh, alternatives, jo crec pues, que jugadors com, com Santimina o, o, o Danilo són molt eh, aprofitables i a banda també en, en tercer lloc crec que eh, n'hi ha un canvi en les expectatives i en l'exigència de l'equip eh, l'any passat era l'any del, de, del redescobriment, de tornar, de, de sentir-se eh, altra volta pues, que, que, el, que tot anava bé, que, que era com un poc eh, emergir després d'una de, època de massa, massa tenebrosa i, i este any eh, eh, canvia, este any i aquest discurs ja no, ja no val, este any tornes a estar en Champions, este any has de confirmar les bones eh, expectatives de, de l'any passat i és una sobrecàrrega de, de pressió sobre un bloc molt, eh, molt jove com el d'este València pues que s'ha de digerir. És que También antes hablábamos de... Me ha gustado mucho el tema Parejo André. Creo que, que André sí que es el, hombre, no de Nuno, sino el hombre del valencianismo. Ahora mismo, eh, quien sí que de verdad genera ilusiones, André. Yo creo que, cuando tú pagas una entrada, ves a la gente pagar entradas para ver cosas que hace André, para ver gestos técnicos que hace eh, un futbolista para mí maravilloso. Pero a mí, eh, más allá de eso, creo que, que, también el fútbol lo crean jugadores como parejo, pero creo que el Valencia no necesita o necesita más de parejo, pero ya desde la temporada pasada. Es que eh, yo siempre he creído que un sustituto de Parejo no habría estado mal. Creo que al final eh, en el fútbol las cosas, mm, los detalles técnicos valen y mucho, pero para mí eh, el Xavi del Barcelona era mejor que, un Iniesta en, su mejor nivel. Para mí el, el Xavi de verdad del Barcelona que generaba fútbol era el que le ganaba los partidos al Barcelona, no tanto Iniesta. Yo no sé si lancé la pregunta hace 15 días. Enzo en parte no vino quizá un poco para eso. Enzo Pérez. Sí. ¿Podría asumir ese papel? Es que ese era el papel que tuvo en el Mundial, cuando Mascherano le cubría la espalda, digamos el Javi Fuego, y él tenía que ser el, el hombre que destruía pero a la vez apoyaba, en este caso a Pastoreo Di María, que eran los que estaban por esa zona, y él era el que un poco eh, tanto le daba pillaba el balón de Mascherano y se lo daba a los otros para que generaran que en este caso serían André y los otros tres de arriba. Es que yo, yo creo que no ha terminado de probarlo tan adelantado. lo veo muy por delante de la defensa. Proteger a Parejo para mí es un error muy grande el protegerlo tanto, porque al final va a pasar como con Rodrigo. No, no quiero comparar la situación, ni mucho menos, porque es que Rodrigo a mí me sabe mal, porque es mejor futbolista de lo que está mostrando, pero es que no da una derechas. Sin embargo, creo que, que, Parejo, el, Valencia esta temporada, para mí ha perdido muchos puntos por, por culpa de Parejo, es duro decirlo para él, pero es que está a un nivel es que está a un nivel horrible. Hmm. Sí, la afición lo tiene a punto de Sí, certament, és un jugador que a la mínima que és, és dels que està assenyalat per la gent. 12 i mitja, fem una pausa per a la publi i en tornar llegim les respostes de la pregunta que estem fent i que va a centrar gran part dels pròxims minuts també del nostre debat. I el dissabte, Alcácer o Negredo? o per què no Alcácer i Negredo. 12.31, una pausa i tornem, venga. Pro a Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en Pista de Silla 44, dirección Alicante Salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Llegan las 48 horas Peugeot, solo del 15 al 17 de octubre. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.000 euros en vehículos nuevos, financiando con PSA Financial Services, 1.000 seminuevos a un precio irrepetible y un 50% de descuento en la mano de obra de mantenimiento. Inscríbete en peugeot.es. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Us recordo la pregunta que estem fent, 1273 així en el arroba esport 97 nit, per al dissabte Alcácer o Negredo? O per què no Alcácer i Negredo? I la gent diu Xavi Simón, diu la pregunta d'esta nit és la més fàcil, Alcácer i Negredo. <laughs> Javi Valero, en casa, aunque Negredo no esté al 100%, hay que salir con los dos arriba. Daniel Martínez, <laughs> diu, mal pont i acueducto vos heu pegat. Eh, Elías López, algun dia tenen que guanyar els moros, que diria aquell. Elías López diu, no, se estorban. Eh, y Ineguedos, Talento y Fallón. Saldría con Alcácer y Rodrigo en punta. Sergi Diu, los dos juntos, por supuesto, pero que lleguen balones al área, por favor. Iván Bonatasquer, Diu, Alcácer, los dos gols a la selección li van vindre molt bé anímicament. És que cuando abans tant eh, Vicent com Àlex dient l'equip estava deprimit i les seleccions... imagineu el l'ànim que s'haurà anat Alcácer Y en quin ànim Torres tornat aquest jugador. No té res a veure, que es absolutamente diferente Elías eh, Iván eh, Di, oh, dos sols a la selecció van el seu torn. Negredo no va a estar vea a Bilbao. Ella López diu, y el debate no debería ser si jugar con dos, uno o medio. Es que los extremos improvisen y se circule por el centro más rápido y al espacio es más de fútbol que de dibujo táctico. Este año se ha hecho el mismo juego ramplón jugando con dos contra Granada que con uno con el resto. Eh, y digo que también hay que adelantar 10 metros la defensa, diu López, y asfixiar la salida del rival para robar rápido y buscar espacios, como no haya pasado, vaya. a 30 diu es dos. Antonio Pérez diu negado aparte, servicio de internet para Pack Champions para los de siempre, un desastre. Pagar y hacer el tonto el 16 a la cola. Carlos Redondo diu, no hay duda, Paco sí o sí, Negado, no está ni para jugar el descuento. Antonio Pérez Diu, taquillas vacías con lluvia y te haces 50 kilómetros para que un empleado amable te diga que Internet, siglo XXI, 0,50 cuesta imprimir. Espartano Diu, eso con Negredo no lo puedes hacer. Felimínguez Diu, igual da uno que los dos o mi abuelo o mi tía Carmen. Le va a llegar los mismos valores, el problema está en la creación. Espartano, solo digo que Paco se deja el alma y Negredo ni suda. Paco, Piatti, Rodrigo y Andrés son dinamitas en la presión diu que se juegue con los dos, pero bueno, mejor que solucionen el por qué no llegan balones a los delanteros por centrocampistas. Vamos, que si no llegan balones, meter no meterán ni uno. Eh, Elias López diu, el actual Negredo es a este equipo, esquema, forma de jugar, lo que un naranjo en la estepa rusa. Te complicado. a y está bien la comparanza. Eh, eh, diu también y a que no se le ocurra ni tocarlo. Luis Ponce diu, els dos junts fa falta gol y millor que pasa a dos davanters en fam. Jesús F. López, es igual, con uno no llegan balones a los delanteros. Si, los, si no los marcan, por algo será. Jeremías Romeu, Alcácer dos extremos, con l'any passat. Espartano Dios, soban el carácter de cada uno, pero a mí me daría vergüenza salir al campo con ese estado tan deplorable. Toni Campos diu, Negredo no pot viure tot l'any del gol de Mónaco. Alcácer necesita consolidarse se al València i callar bocas a la meseta. Boete diu, Negredo primera par y Alcácer a la segunda par, pero sense pensar-ho. I si podem, que jugue també l'Espírit Sant, que falta fa imagina que per l'Espírit Sant entens la figura religiosa, no l'entrenador que el tens a la banqueta. Amunt diu, me da igual, el problema no és el delantero, sino que no les llega ni un balón. El viernes le dieron tres balones a Paco i dos goles. Ani diu, la cosa és tàctica perquè si no es juguen per als davanters ni amb tres faran gol, l'uno que es posa les Antonio Marí, Alcácer i Negredo a casa per obligació i necessitat. Òscar Serfa diu, Alcácer i Negredo o va ser impopular. Rodrigo en el seu davanter i un mitja punta. De Santimina ni parlem. Òscar Selfa diu He vist el partit d'Algèria-Senegal i la premsa critica Fegulí en raó. Si és que ho fa, que no ho he dit. Era amistós. Pues sí, li han dit que ha estat terrible, però també han entès que estava cansat. Salva Peris diu Cap dels dos. Paco no ha descansat i Negredo està cansat sempre. I Aixina que posa a De Pol eh, i mm. de mitja punta a Tropi. Eh, eh, de Ninos diu eh, com van els lesionados Enzo Pérez, etc. Ara parlarem de, de lesionats eh, José diu ninguno de los dos mm, Rodrigo i Rodri de Pol en media punta Rojo diu el que siga però que jugue deu partits seguits no és bon donar continuïtat Amunt diu l'equip viva sin, aporta sense identitat i patró del joc des del Rayo de l'any passat seguim sense futbol Y se agrada porque no competís ni presiona. hombre hombre a diu Alcácer un gran killer área, pero este Valencia no fue ocasión y en un punta del monto. Y Negredo país un exfutbolista. Y Joaquín Bosch Ferrer, yo pondría a los dos, ¿por qué no? Si juegan en casa, pero tienen que llegarles valores. balones. ya de la pregunta. Disapte, Negredo, Alcácer o Negredo y Alcácer? yo O Alcácer y Rodrigo, yo Negredo y Rodrigo. Yo <laughs> a echar una cosa que ha dicho... pues, la majoria de, de la gent en Twitter té igual jugar en dos que en deu si no plen balons serà, serà absolutament el mateix eh, també tinc que dir eh, en l'últim partit de la selecció al Càcer la primera part encara li arribaven dos o tres però la segona part no olorà cap mira que se deixat el xaval si anem a jugar per, per les bandes i centrar balons, des de luego n'hi ha que ficar al Baró Negredo això està clar si anem a, a jugar i Xina vez, yo también te tinc una cosa. Ahora mateix a Paco Alcácer mossegant les pates de las taules en, el vestuario. Y yo, un chor que tenga tantas ganas de chuar, tiene que traerlo. Pero ve, si te vas a dedicar a centrar balones a la des de les bandes, yo creo que ni una obvietat física que, es indiscutible. Jo per les deficiències de creació que té l'equip, una tentació seria eh, posar-los als, als dos i, i simplificar un poc el, el, el xoc per a que en Negredo se, se desgaste i, i Paco pues, eh, vaig a més pues, a aquestes segones eh, eh, jugades, eh, rebots i tal però eh, en temps de, de tants dubtes de, de que estem insistint en que l'equip pues, ha de recuperar les coses que feia bé l'any passat eh, no, no estaria de més intentar continuar sent fidel al 4-3-3 eh, que, que és, que és el que te va fer ser un equip gran l'any passat i en ese, en ese sentit i mirant com està apretant eh, Paco Alcácer i, i, que, i que este paró de, de seleccions a ha, li ha vingut com, eh, no sé, com el pont que s'agafa un, un, un oficinista pues, ha vist altra, altra realitat i, i torna a, a l'oficina pues, en més... D'aquella manera, una miqueta més en el semblant diferent. Sí, sí, sí, més eh, morenet. I, i, i jo crec pues, que en aquest sentit aprofitaria per, per jugar en, en dos extrems i, i, i càcer. a banda si, si torna, si torna a gallar, pues, també pues, eh, se pot intentar redescobrir aquesta eh, societat que també va funcionar l'any passat entre els dos eh, canterans. Yo, yo voy a ser bastante impopular. Tírale. <laughs> eh, yo, para mí, lo, lo, mejor, sí que estoy de acuerdo con los... Es que jueguen los dos. Pero ahora mismo, eh, para mí, Negredo es más delantero que Alcácer. Por eso decía lo de que voy a ser impopular. Uh -huh. Eh, no está en su mejor nivel. Fui el primero que critique lo de Bilbao porque fue el, fallo que tiene con el 1-1 es, escandaloso. Pero yo creo que, eh, no por echar un capote Negredo, sino yo creo que, también no es de ser justos cuando se le dice que está viviendo en estos momentos del gol de Mónaco. Pues sinceramente creo que, que Alcácer también se le recuerda mucho por su día en contra Basilea, que no está ya. Sí. Joder Eh, no, no. Del seu en Basilea y de que el pasado va a hacer 15 chicharros y el, y el decisivo en Almería. Sí, pero a, a, mi modo de ver, si tú, tú firmarías este año y el que viene los números del Alcácer la temporada pasada. Teniendo en cuenta lo que hay en la davantera, yo los firmé. Si, si yo tinguera, si, quieres... si, jo, escolta, si jo tinguera un altre, un altre davanter eh, que fora capaç de fer més gols, jo diria, no, no, Alcácer que se busca la vida. Però ara mateix, mirant les xifres que estan oferint Rodrigo Y Negredo, con deia este oyente en el Twitter, de Santi Mina ni parle, escolta, pensar que un tío puede acabar en 15, tal y como está este equipo, es Mel de Romero. Pero yo es que también, una cosa que ha dicho Alejandro, no estoy de acuerdo, es, en este equipo da igual que delantero pongas, porque tú aquí pones a Roma... de que un tío que Joan cuatro ratets ha sido el más golejador de la selección española en la fase de clasificación al europeo, eh? Y esos son números. Pero es que, no es que no, es que Absolutamente Contextos distintos... Eh, el tram final. El tram del principi <clears throat> ho tenia igual de complicat en la selecció que en el València. Eh, ara se'm dona compte, o alguns se'n dona compte, eh, que Diego Costa no está para la selección. No, no es que Diego que no Costa no está, pero es que para mí la selección tiene un delantero. Y es que tampoco es Alcácer. Sí, está claro que es Álvaro, Álvaro Morata. Es que Morata es más delantero que Alcácer, el problema es que se lesionó. Pero a, a lo que voy es, yo creo que, que yo le, pego muchos azotes a, al Cácer, Que, no se entienda que, le tengo manía ni mucho menos. y ojalá llegue el fin de semana y marque tres, marque cuatro y, a mí me cierre la boca. Lo que creo es que, que ni también está el criticar a Negredo porque ha costado 30 millones, ni uno como es de la cantera el, alabarle todo. Yo creo que tiene que haber eh, pues eh, un baremo ahí, tiene que haber... Mira, ese debate, y eh, a te el a agarrar, perdón detalle. perquè a mi em toca patir-lo. Jo cada volta que dic, jo eh, l'altre dia dic eh, públicament, per exemple, com m'agrada Mustafi. I no passa res. L'altre dia dic també públicament, perquè més és que no tinc per què amagar-me, que a mi el Càcer m'encanta, i comença lo de, no, és que defenseu als de la terra per ser valencians. Si és que no té una cosa que vol en l'altra. Si és que jo, en els 3 por 3 que té la València, en els 4, que jo no el conte, quan estiguen bé els 3, que juga el que és el millor encara que ara Jaume, i, això no és popular dir-ho, ara Jaume està en la cresta de la ona, està top, està siguent un, un jugador que ha sigut fonamental. Estan tots al seu nivell, per a mi el que ha de jugar és Alves. I si I no per, està Alves? I per a mi, si no està Alves, pues el que se ho ha guanyat, evidentment, és Jaume. Per a, per a mi, per damunt de, de Ryan. I després, i després, quan tu no diu algo del Cacer, no, és que lo de la terra... Es que... I ara mateix, els davanters, jo al Cacer ja sé el que ha donat. I me dius, home, pues no és un davanter top, pues probablement no sigui un davanter top, però de lo que tens és que jo els altres encara, jo encara estic esperant a Negredo i a Rodrigo, eh? Jo, jo Duguem una temporada i mm. <clears throat> tres mesos d'estar. Jo encara estic esperant a Negredo i a Rodrigo. El Alcácer ja m'ha donat. El Alcácer me va donar fa dos anys, l'any que m'he donat, que me, quasi clava l'equip en, en la final de l'Europa League, i l'any passat, que és un davanter absolutamente fundamental en el éxito de Valencia de, eh, pues de el, el absolutamente fundamental cojo tus palabras textuales la temporada pasada estuvo a punto de quedarse bueno estuvo muchas veces en el banquillo con un Negredo muy venido a menos pero por del entrenador eh no perquè Negredo estigui millor jo no he vist, l'any passat no vaig veure cap partit en el qual Negredo donara un rendiment, i així n'hi ha més gent eh? vos demana que entreu en el debat algú va veure un partit l'any passat en el qual Negredo va tenir un rendiment superior al Càcer? Yo, el, el que pense... Bueno, yo estoy de acuerdo en Pablo en que, para mí, Álvaro Negredo és un, un davanter més complet que Paco Alcácer. Estan bé, Estan bé. Estan bé, sí. Ara bé, eh, quan, quan millor funciona Paco Alcácer és en, en un equip en transicions ràpides i, i el desmarc, que és el que precisament en guany no té el València. Entonces tens un model de, un model de davanter eh, en un equip eh, que no s'acopla a aquest model de davanter. Entonces, o, o, o te'n busques un altre davanter o fas jugar al València més ràpid, que és el que no està passant ara. Sí, jo crec que a banda també no s'estan eh, aprofitant les, les condicions molt, molt vàlides que, que, ten, eh, que tenen els dos eh, jugadors. Jo crec que això enganxa també un poc en aquesta tendència, aquest eh, cercle viciós en el que sembla que, que ha entrat el, el València, que passe el que passe, sembla que no li vas a treure eh, profit allò, eh, allò que tens i, i eh, el, sí que és cert que el València ha perdut molta velocitat en, en, en, ja no feix les transicions ràpides que, que fan de, del ser un eh, jugador eh, desequilibrant i, i per altra banda eh, tornant un poc al, al debat eh, d'abans sobre eh, si Negredo l'any passat va estar per davant moltes voltes de, de, de Paco Alcácer sense estar bé jo, jo és que crec que Negredo Mm, directament eh, l'any passat va eh, abdicar un poc arrastrant un poc la, eh, la, la lesió que va eh, patir en, en la eh, pretemporada i que ja ell d'alguna manera se posa també un poc l'etiqueta de que fins que no comptarà en una pretemporada en, en condicions no... no... O sigui, guany ha tingut pretemporada. Clar, sí, sí. sí, sí. Eh, en, eh, o sigui, guany eh, excuses no n'hi no ha. Sagrat. 12.46. 12 i 46 eh, encara que tot això no és només, com estem dient, un problema de davanters. Hi ha un problema eh, de davanters en algun moment donat que poden estar més o menys fins, però sobretot això és un problema d'equip, de bloc, dels 11, de que el València ha de resoldre això com a equip. Sí, i que el problema de davanters ja, ja el tenies l'any passat, però no se nota... No tenies se el debat, tant. no el problema. Sí, però, sí, però també el problema perquè l'aportació que tenies de, des de la segona línia... Sí de, aminorava de ah, els, el debat, el deixaven sí, en, en anècdota de tots els centrals que, que, que marcaven gols este any pues, no tens ese acompanyament i, i se nota més el, el 12 47, vinga, anem a l'última pausa i encara parlem algo més del València Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49. Avui s'estrenava eh, el Supermurciélago, tornava a les pantalles de Levante Televisió el, el Murciélago, eh, en este cas amb la presentació de Vicenç Semper, el nou presentador de, del programa, i un dels convites estrella que hem tingut via telefònica és Mario Kempes, qui també parlava del tema dels davanters. Y ell pensa que es transitorio y que, con dèiem abans, esta es una historia que no només pertañ o es cuestión de d'avanters. Ya vendrán, Paco hizo dos los otros días. Eh, es decir, olvidar no se han olvidado, Negredo no se ha olvidado ese goles. Eh, yo creo que bueno es una es una racha negativa que están pasando los goleadores que ojalá que esta sequía pronto se termine y que el Valencia con los goles de ellos o de cualquier otro muchacho de, que, que, el plantel eh, este empieza a hacer goles, ¿no? No critiquemos tampoco a los dos delanteros porque tienen que hacer goles, también tienen que llegar al medio campo como para ayudar y que las pelotas que reciban los delanteros sean cómodas para hacer goles. Bueno, pues, eh, si diu don Mario Kempes ya es punt part, val? pero queda claro con dèiem abans, que estem parlant que davanters perquè lleguen, formen para del debate pero que no es la única pesa al voltán del cual se articula el mal momento del Valencia Club de Fútbol. Que això el voy a decir, que entenent que Paco o Negredo o Rodrigo pueden jugar el dissabte y Ferne tres, el problema del Valencia no lo tienen que resolver desde davantes. Ha de resolverlo el grupo. Es que el equipo. la palabra equipo. Y el de equipo. Que lo mejor o pichor de todo es que yo pensé que tenim de davanters. Yo no creo que siga una banca de de davanter, jo estic content en, eh, en la davantera de València. Jo no tiré... Jo ara en desembre no fitxaria un davanter. Jo fitxaria tres coses, però davanters... Jo crec que, que, que els que tenen són bons i se complementen, de fet. Eh, el que falta és creació, el que falta és... Esperit d'equip, també. Esperit, sí, sí. El concepte d'equip, jo crec que és el que, sí. lo, que li falta ja a este València. Eh, penseu que aquest esperit s'ha pogut rearmar un tant en esta semana y pico de paró? Possiblement igual hem assistit a lo que pot ser l'inici d'aquesta recuperació col·lectiva, però eh, també jo crec que la recuperació definitiva i sòlida del, del València serà, eh, serà lenta i serà molt, molt patida. Eh, crec que estem condenats a, eh, fins a que al final l'equip exhibisca el xoc eh, convincent que, que li agrada a, a, a Mestalla, crec que estem condemnats pues, a un parell de mesos de, de victòries patides, de resultats curts, perquè és així com se reconstruïssin realment els bons, els bons equips. Jo recorde també el primer mes del Cholo Simeone en l'Atlètic, que va, eh, era tot pues, empatets, eh, victòries eh, molt, molt curtes. Eh, crec que ho he dit en alguna tertúlia que després de perdre quatre partits Cooper el que els diu als jugadors en, en, en Valladolid és que ells que han empatar perquè ja sobre aquest punt ja anaven a tindre una certesa sobre la qual eh, començar a construir algo i, i jo crec que este València primer haurà de tindre resultats eh, positius en, en el, en el eh, lluïment justet i després a partir d'aquesta eh, a partir d'aquesta concatenació de bons eh, resultats ja vindrà la, la confiança per intentar fer altres coses però que crec que eh, esperen uns mesos eh, durets. Jo... El, el que passa, i, i, i per acabar, eh, és que el València no se pot permetre estar tant de temps perquè l'equip s'acople. I si és el problema. Tu vols entrar en Champions, que vas esperar a, a, a manprendre puntual en Xinar? son. Champions? Pero eso que es de puntuar consiga. yo es que creo que... El, el... Valencia un nivel de presión que no te puedes permitir eh, dos meses de... Bueno, a que No, no, es que tienes que aprendre a ya pero ¿qué eres el Valencia Club de Fútbol dos cosas. Eh, la primera, que el, Valencia la temporada pasada, el último arreón de noviembre, diciembre y, el principio de enero fue dubitativo. Hasta bueno, ya le ganas al Madrid en enero y a partir de ahí vuelves a ir hacia arriba. Pero incluso en Navidades de la temporada pasada, el discurso de ah, hay que fichar eh, estaba en la calle porque, porque sí que ese mes de noviembre y, diciembre no, no fue del todo bueno. Pero me, me ha gustado especialmente el, que saques lo de, lo de Simeone, porque sí que creo que, Simeone tiene algo que no, que no tiene en uno, y es que le hace creer a sus jugadores el discurso. Más allá, yo creo que el Atlético de Madrid tampoco hace un fútbol espléndido o, o bonito. Bueno, vaig estar parlant d'una persona que me diria que ja comença a haver algun dubte al voltant de Simeone, però també és normal, sí. porta 4 anys en el mateix equip, que jo no recordo un entrenador en Espanya en els últims anys... I l'Atlètic de, de Madrid en particular. Sí, sí <laughs> l'Atlètic de Madrid. Unai ha dit Unai va eh, a estar cuatro años Ya, es que sembra que así en Valencia Te cambia la cara, eh? No, que va, <laughs> que va, una y Unai va estar cuatro años en el Valencia Club de pero Pero es que digo en que el Valencia no te proyectes ya Si que no feliz projectes y que tal igual, pues mira, cuatro años va estar... Yo con, lo de Simeone eh, quería aludir a lo de que para mí cuando juega Gaby y juega Tiago, cuando juega Tiago especialmente, para mí el líder del Atlético de Madrid sobre el campo muchas veces es Thiago. Y es un futbolista eh, que le falta al Valencia. Ese tipo de jugadores el Valencia no los tiene. Eh, eh, ¿Los tenía en el pasado? Sí. Y, es un poco el espíritu... un problema de liderazgo evidente. El espíritu que trajo un poco Keita, que era un futbolista que te podía hacer de, defensivo, de creador, de, llegar, de, levantar a una persona cuando estaba mal. Para mí es que Tiago, partido tras partido, es un recital. Hay que recordar, en su etapa en la, Juventus le ceden porque no rinde y llega al Atlético de Madrid y, para mí lo reforman Cholo Simeone. Pero es que son jugadores que son incluso esenciales cuando no juguen. perquè mm. és, és important tindre aquesta classe de, de, de futbolistes en el teu vestidor en, inclús en la, en la banqueta i encara que no juguen, eh, arribat el moment en el descans, pegar quatre crits eh, i sí. fer que el missatge del, de l'entrenador pues, tinga encara més, més, més peses, que en un no té en qui eh, recolzar-se en, en, en, en un jugador pues, que, no sé, com Carboni, Anglomà, Milla, Diukic en la seva època... Estem parlant que... de paraules majors. Sí, però, que, però, bueno, però tota aquesta gent és que tampoc te, te costa una gran fortuna, que, no, no. que tots eren eh, lliures de, de, de, de contracte, contracte, però... No. Y Keita Auria... en unos meses fue capitán general aquí. Es sí, que sí, Keita bueno, en unos meses fue... Y Keita eh, ha sigut ja l'any passat eh, capità de la Roma. De la Roma. en, su primer año y bueno, eh, era que sustituía a Totti Y De Rossi, Y De Rossi que estaba lesionat, que bueno, pero que ya estaba allí, Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe lo que hace un, jugador con galones en un equipo. Arrastra toda la moral del equipo. Cualquiera que haya jugado a fútbol, a cualquiera, a fútbol sala, a fútbol 7, a fútbol, el tener un jugador en tu equipo que arrastre y que levanta moral del equipo hace muchísimo y saca de donde no hay y yo lo que más admiro del, Atlético de Madrid a, banda de, de, jugadores puntuales es el nivel de tensión de ese equipo. Ese nivel de tensión, y vuelvo al, ejemplo del partido del CID. me yo es, imposible que dispare a puerta sin que tenga un tío tirándole la camiseta, otro dándole un bocado en el tebillo, otro mm. metiendo el codo en la cabeza, cuando tienes un equipo enchufado para un partido de Champions. Sí. Pero es que el Valencia no tiene jugadores como, para mí, Mustafi está en proyecto de serlo, porque para mí me parece un futbolista que, será mayúsculo en el futuro, pero le falta un Godín, ese futbolista de carácter, le falta un Tiago en el centro del campo, le falta, para, mí incluso, eh, un, Juan Fran, porque ha faltado mucho Gallá, que estaba lesionado, y, está, porque Felipe Luis no está rindiendo, pero Barragán y Cancelo tenemos la duda. Juan Fran es otro tío que en el vestuario maduro, que, que, lo ves, que no es un jugador que, la gente, como antes... Tiene pero tiene galones. Y al final el equipo, Coque, para lo joven que también tiene galones. Y esos tiran de los Oliver Torres, porque Oliver Torres... Eh, hay que recordar que es un poco irregular, pero al final la confianza de Simeone, de los compañeros. El Valencia eh, necesita ese tipo de jugadores que, tiren del carro, como has dicho. un crédito, como decía Vicente, dos o tres jugadores chusqueros, precisamente porque si el, el futuro a corto y medio plazo del Valencia Club de Fútbol pasa por ser, y que se me excusa la expresión, un laboratorio donde experimentar con jóvenes jugadores para después poder sacar los partidos, si no haces más que tener jóvenes jugadores y no tienes eh, una columna vertebral de dos o tres agentes mm. vas a tener és algun dels una caterva de l'any ya passat ja tenia eixa percepció estàs dient, això que està venint en molta molta xovenalla i, i de que jugadors ese... que després en la Champions te poden ajudar i pegar un pas al front i... I ser contrapès de, de veterania, de jerarquia, a bandes que fa millor als eh, jugadors jovens. Evidentment. I farà, sí. pues, és que això és la gran errada de partida. I se, i se, i se, eh, eh, això farà que aquest model de, de negoci que tens pues, d'invertir per a després eh, traspassar-los li dones més eh, rendiment encara. I ara que el club sembla que está en una fase un poco eh, autocrítica de admitir errores, pues, habría de, de que el modelo de y de fichar íntegramente mm. eh, jugadors jóvenes... Pues... también la, culpa está en el banquillo, pero yo creo que Enzo Pérez es el típico futbolista que lo coge Simeone sí. y lo hace líder, absoluto. líder lo hace absoluto. canchero y... Sí. Mm. Bueno, senyors, pues, eh, encara podríem estar una hora més, però tenim que tancar, perquè a la una xapem això. Així que donant les gràcies a Pablo Leiva, Pablo, moltes Hasta gràcies. Otra. A Vicent Chiet, gràcies Vicent. Gràcies. I a Alex Pla, gràcies Àlex. Bona nit. Vos emplacem, com sempre, perquè tornarem demà pròxima, si també, bueno, se remet a les 5 i mitja este programa en la remisión, que también de seguida tendré el podcast en internet y también en el Twitter y en el, y en el Facebook y también vos emplace a les cites de demà. Demà a les 3 més quart el Supermurciela con Levante Televisió amb Vicente Sempere i en la ràdio tornem a les 11 eh, i mitja per a continuar parlant de més coses. Acaba Esport 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Donde debo amargos, codo a codo intentando reaccionar. Sigue nuestra radio, escúchanos y sienten